Trešā nodaļa Tad viņš roņu ieraudzīja, un arī viņš iesmējās. Es zinu, kas tu esi, viņš sacīja. Tu esi tā pati laupītāja meita, kas skraida lai pa mežu. Es tevi reiz tur redzēju, Un kas tu tāds esi? Roņa jautāja. Un kā gan tu te gadījies? Es esmu Birks, Borkas dēls, un te dzīvoju. Nu pat šonakt mēs ievācāmies. Roņa cieši skatījās viņā. Kādi mēs? Borka un Undise, un es un mūsu 12 laupītāji. Pagāja labs brīdis, iekams viņa aptvēra to neiedomājamo, ko bija pateicis Birks. Tad beidzot viņa vaicāja, Tu gribi sacīt, ka visa pils ziemeļu puse ir pilna ar mēslu vabolēm? Viņš iesmējās. Nē, šeit dzīvo vienīgi godīgi borkas laupītāji, bet tur pāri, kur tu dzīvo, tur čum un muģ no mēslu vabolēm, un tas jau patstāvīgi tiek daudzināts. Ak tā! Patstāvīgi tiekot daudzināts, kāda nedzirdēta nekaunība. Viņai iekšā viss sāka vārīties, bet ļaunākais vēl bija priekšā. Bez tam, Birks turpināja, šī vairs nav nekāda pils ziemeļu puse. No šīs nakts tā saucas Borkas cietoksnis, to tu liec aiz auss. No niknuma roņjai aizrāvās elpa. Borkas cietoksnis! To iedomājoties vien varēja nosmakt. Kādi nelieši viņi bija šie Borkas laupītāji, un šitais nekrietnēlis, kas tur sēdēja un smīkņāja, Viņš bija viens no viņiem. Piķis un zēveli, viņi iesaucās. Pagaidi tik, lai tas nāk Matisam ausīs. Tad visi borkas laupītāji aizies kā divi deviņi un nosmirdēs vien. Jā, tā tu domā, Birks noteica. Bet Roņa iedomājās par Matisu un notrīsēja. Viņa bija redzējusi to plosāmies aiz niknumu un zināja, kas tas ir. Bet nu laikam būs tā, ka Matis pils pāršķelsies vēlreiz To viņa saprata un iestenējās. Kas tev notika? Birks jautāja. Vai tev kļuva slikti? Roņa neatbildēja. Viņa bija dzirdējusi jau pietiekami daudz, diezgan daudz nekrietneļa runu un nekaunības. Nu šeit kaut kas jādara. Drīz pārnāks mājās Matisa laupītāji, un tad piķis un zēvela, pat visniecīgākā mēslu vabola Borkas laupītājs būs ārā no Matisa pils ātrāk, nekā viņš tur iegājis. Viņa piecēlās, lai ietu bet tad ieraudzīju, ko Birks nodomājis darīt. Patiešām, tas nekrietnelis gribēja lēkt pāri Ellas rīklai. Viņš stāvēja tur otrā pusē, roņēja pretim, un nu viņš ieskrējās. Tad roņi iekliedzās, ja tu spērsi te savu kāju, es tev došu tā papurnu, ka deguns sašķīdīs. <laughs> Birks iesmējās un ar vienu lēcienu bija pāri aizai. Atkārtot tu tāpat, ja vari. Viņš ir gājās. Tā viņam nevajadzēja sacīt, to roņa neciet. Pietika jau, ka viņš un viņa mēslu vabols bija ierīkojuši cietoksni Matisa pilī. Bet neviens borkas laupītājs, lai nenāktu te un netais tādus lēcienus, kurus Matisa laupītājs nespētu atkārtot. Un viņa to izdarīja. Roņa pati nezināja, kā tas nācās, bet piepeši viņa lidoja pāri Ellas rīklai un nolēca otrā pusē. Tu nemaz neesi tik neapķērīga, Birks sacīja un tūdaļ lēca vēlreiz, bet Roņi uz viņu negaidīja. Ar jaunu lēcienu viņu vēlreiz lidoja pāri aizai, lai viņš tur stāv un lūr uz viņu, cik grib. Tev taču vajadzēja sadot man pa purnu, kāpēc tad tu to nedari? Birks jautāja. Es tūliņ būšu klāt. Redzu, Roņi sacīja, un klāt viņš bija. Bet arī tagad viņa to negaidīja. No jauna viņa lēca, un, lai tiktu no birka vaļā, bija nodomājis tā lēkt, līdz viņai pietrūks elpas. Pēc tam viņa vairs nerunāja. Viņa tikai lēca. Trakumā un nevaldāmā niknumā viņu uz priekšu un atpakaļ lēkāja pāri Ellas rīklei. Bija dzirdama tikai viņu smagā elsošana. Vienīgi vārnas, kas sēdēja uz dzeguļiem, šad tad ieķērcās, citādi viss bija tik nejauki kluss. Bija tā, it kā visa Matisa pils tur kalnā būtu aizturējusi elpu, gaidot, ka drīz jānotiek kaut kam šausmīgam un biedējošam. Jā, drīz mēs abi nonāksim Elles rīklē, Roņa domāja, bet tad vismaz būs galā šī mūžīgā lēkāšana. Pat laban birks no jauna lidoja pāri aizai tieši viņai pretī, un ar viņu gatavojās lēkt. Kuro reizi to viņa vairs nezināja, Likās, ka viņa nekad neko citu nav darījusi, kā vien lēkājusi pāri bezdibiņiem, lai tiktu vaļā no borkas nekrietneļiem. Tad roņi ieraudzīja, ka birks, lēkdams paslīd uz kāda vaļīgāka akmens bezdibiņa malā, un pirms birka pazuda dziļumā, viņa izdzirdēja to iekliedzamies. Pēc tam viņa dzirdēja tikai vārnas. Viņa aizvēra acis un vēlējās, kaut šī diena nekad nebūtu bijusi, kaut birka nebūtu bijis kaut viņi nekad nebūtu lēkuši. Beidzot viņu uz vēdera pielīda klāt pie malas un ieskatījās aizā. Un tad viņi ieraudzīja birku. Viņš stāvēja lejā vai nu uz akmens vai sijas, vai kaut kā, kas bija atlūzis no pārsprāgušās sienas. Tur pietika vietas tikai viņa kājām, bet vairāk arī nekam. Viņš stāvēja, un zem viņa pletās dziļā ēles rīkle, un viņa rokas mežonīgi tvarstījās, lai kaut kur pieķertos pie kaut kā tāda, kas neļaut viņam iegāzties bezdibenī. Bet Birks zināja, un to zināja arī Roņa, ka bez palīdzības viņš no turienes nespēs izkļūt. Viņam būs tur jāstāv līdz izsīks spēki, un tad vairs nebūs neviena birka, Borkas dēla. To zināja viņi abi. Paliec turpat, Roņa uzsauc, un viņš mazliet irgojās. <laughs> Jā, nekas cits jau man nav atlicis bet nobijies viņš bija, to varēja manīt. Roņija norāva pīto ādas siksnu, ko viņa patstāvīgi nēsāja pie jostas satītu kamolā. Daudz reižu siksna bija viņai palīdzējusi rāpjoties un kāpaļājot pa mežu. Nu viņa aizmeta lielu cilpu siksnas vienā galā, bet otru apsēja sev ap vidu. Tad viņa nolaida siksnu birkam un redzēja, kā iespīdas birkas acis, ka tā skanēdam no augšas slīdēja pretī. Jā, viņa manieka siksna ir tieši tik gara, cik vajag, un tā šitādam borkas nekrietnelim ir tīrā laime. Apmet sev riņķī, ja vari, viņu uzsauca. Pēc tam tu varēsi rāpties, kad es saukšu, bet ātrāk ne. Pērkons, kas iespēja tonakt, kad viņa piedzīma, no mūra dzeguļa bija atlauzis akmens bluķi, un tagad, kā par laimi, tas gulēja atstatu no aizas malas. Roņa nogulās uz vēdera aiz akmens un uzsauca – rāpies! Un drīz viņa jūta, kā vēdera savēlkas siksni, tāda arī sāpes. Birkam rāpjoties, katrs rāviens lika viņai ievaidēties. Trīzes pārsprākšu uz pusēm tāpat kā Matisa pils. Roņa domāja un sakoda zobus, lai nevajadzētu kliegt. Tad siksne piepeškļuva vaļīga, un tur stāvēja birks un skatījās uz viņu. Roņi palika guļam un palūkoja, vai vēl var pēlpot. Tad Birks sacīja. Ak tā, tu te guli? Jā, te es guļu, Roņa atbildēja. Vai nu tu būsi beidzis lēkt? Nē, vēlreiz man jālec, lai nokļūtu īstajā pusē. Man taču zināms jānokļūst mājās, Borkas cietoksnī. Vispirms noņem manu ādas siksnu. Roņa pieprasījuma piecēlās. Es negribu būt saistīta ar tevi ilgāk nekā vajadzīgs. Viņš noraisīja no sevis siksnu. Nē, kur nu? Viņš sacīja. Bet no šī brīža es varbūt tomēr esmu saistīts ar tevi. Bez siksnas. Nē, nu es nekā, Roņa teica. Tu ar savu borkas cietoksni pazūdi kā divi deviņi. Viņa savīkstīja dūri un ieblieza birkam tieši pa degunu. Viņš pasmaidīja. To tu gan vairs neatkārto, es tev silti iesaku, bet tas bija laipni no tevis, ka tu izglābi manu dzīvību. Par to tev paldies. Pazūdi kā divi deviņi sacīju. Roņa sacīja un neatskatītamās skrēja prom. Bet, kad viņa jau bija pie akmens trepēm, kas no dzeguļa veda lejā Matisa pilī, viņa izdzirda birku saucam. Klau, laupītāja meita! Mēs taču kādreiz vēl redzēsimies! Viņa pagriez galvu un redzēja birku ieskrienamies savam pēdējiem lēcienam. Tad viņa ieklēdzās. Es ceru, ka tu ievelsies tur vēlreiz mēslu vaboli tāds! Viss bija ļaunāk, nekā Roņa bija gaidījusi. Matis no dusmām tā pārskaitās, ka pat viņa laupītāji nobijās. Tomēr vispirms neviens negribēja ticēt tam, ko sacīja Roņa. Un nu vienreiz Matis sadusmojās uz viņu. Dažreiz jau nu nav par ļaunu stāstīt pasakas un melst blēņas, bet tev vajadzētu atradināties no šī tik pārliecīgām muļķībām. Borkas laupītājiem attisa pilī. Tu gan var izdomāt, tīri vai asins sāk vārīties, lai gan zinu, ka tie ir meli. Tie nav meli. Roņa palika pie sava, un no jauna viņa mēģināja iestāstīt Matisam, ko bija dabūjis zināt no Birka. Tu melo! Matis sacīja, vispirms jau Borkam nav zēna, Viņam nevar būt bērnu, tas jau patstāvīgi tiek daudzināts. Visi laupītāji klusēja, viņi neiedrošinājās nekā sacīt. Tomēr Fjūsoks beidzot atdarīja muti. Nu, viņam laikam tomēr būs piedzīmes puišels. Tas, kas undisē piedzīmais, tīrā pārbiļ tona, kad rībināja pērkons, kad mums nāca pasaulē roņa, tu taču atminies. Matis acis ieplec skatījās uz viņu. Un man to neviens nav teicis? Kas te vēl par vēlnišķībām, ko es neesmu dabūjis zināt? Viņš mežonīgu skatu pavērās apkārt un ierēgdamies satvēra divus alus kausus. Katru savā dūrē un triec tos pret sienu, ka alus nošļakstēja vien. Un Borkas čūskulēns tagad staigā pa Matisa pilsu jumtu, un tu, Roņies, ir runājis ar viņu? Viņš runāja ar mani, Roņi atbildēja. Rēkdams, Matis paņēma aitas cepeti, kas bija uz garā galda, un meta to pret sienu, ka tauki vien pašķīda. Un tu saki, tas čūskulēns stāsta, ka viņa pagāna tēvs ar visām savām laupītāju salašņām ir ievākušies pils ziemeļu galā? Saprotams, Roņa bija baidījusies, ka Matis viss negribēs daudz klausīties, bet zaudēs vai saprašanu un niknumu. Bet, lai Borkas laupītājs varētu izlingot ārā, bija vajadzīgs niknums, un tālāk viņa sacīja, jā, un tagad to sauc par Borkas cietoksni, liec to aiz auss. Ierāgdamies, Matis satvēra zupas katlu, kas karājās uz uguns, un svieda to pret sienu, kas zupa nočūkstēja vien. Lūvis bija sēdējis klus un tikai klausījusies un skatījusies. Nu, viņa bija dusmīga, un to varēja manīt. Ar kārbu svaigi izdētu olu, kas nu pat bija ienesta no vistu pagalma, viņa piegāja pie Matisa. Ņem! Viņa sacīja, tikai pēc tam tu visu notīrīsi, to ņem vērā. Matis paņēma olas un neprātīgi aurodams pa vienai meta tās pret sienu, tā ka šķidrums nolipināja sienas. Un tad viņš ierunājās. Droši kā labs alā un ērglis klīns virsotnē, tā es sacīju, bet nu... Viņš nometās uz grīdas ar visu savu lielo augumu, un tur viņš gulēja un raudāja un kliedza un lādējās, kamēr lūvesē tas apnika. Nē, nu tam jādara gals, viņa sacīja. Ja tev utis saviesušās kažokā, tad nelīdz te gulēt un plosīties. Labāk celies augšā un kaut ko dari. Laupītāji izsalkuši jau sēdēja ap galdu. Pacēlus no grīdas aitas cepet, lūvis to mazliet apslaucīja. Tas būs kļuvis vienīgi mīkstāks, viņa mierinoši sacīja un sāka griezt visiem saviem laupītājiem biezas šķēles. Matis sadrūvējies uzslājās kājās un arī apsēdās savā vietā pie galda, bet ēst viņš nekā nēda. Viņš sēdēja, atspiedis rokās savu melno, pinkaino galvu un klusi rūca. Dažbrīd nopūzdamies tik skaļi, ka to varēja dzirdēt visā pils akmens zālē. Tad pie viņa piegāja Roņa. Viņa aplika roku Matisam ap kaklu un piespieda savu vaigu pie Matisa vaiga. Nebēdājies, viņa sacīja, vajag tikai izlingot viņu sārā. Tas var izrādīties pagrūti, Matis smagi nopūtās. Visu vakaru viņa sēdēja pavarda priekšā un centās izdomāt, kā to izdarīt. Kā lai dabū utis ārā no kažoka? Kā borkas laupītājs no Matisa pils, kur tie jau ir iekārtojušies? To Matis gribēja zināt. Bet pirmām kārtām Matis gribēja zināt, kā šitie nešķīsteņi, šitie sumpūrņi bija varējuši tikt iekšā pils ziemeļu galā, ka neviens pats Matisa laupītos tev nebija pamanījis. Visiem, kam ar zirgiem vai kājām vajadzēja tikt Matis pilī, bija jāiet cauri vilku žokļiem, un tur dienu nakti stāvēja sārdze, tomēr neviens nebija redzējis ne miņas no kāda borkas laupītāja. Likpārs pērs indīgi nosmējās. Nu, kā tu, Matis, bija iedomājies, ka tie soļos cauri vilku žokļiem pieklājīgi sacītām: Dodiet nu vietu, labie draugi, jo šonakt mēs esam nodomājuši ievākties pils ziemeļu galā. Pa kuru ceļu tad viņi ienāca, tu, kas tik labi visu zini? Ne jau caur vilku žokļiem un lielajiem pilsvārtiem, plikpaurs pērs atteica. Protams, ka no ziemeļu puses, kur mēs nesargājām. Nē, ne, kādēļ mums tur vajadzīga sārdze, Tur taču nav nekādas ieejas pilī, vienīgi stāva klints siena. Varbūt viņi spēja lidot pa gaisu kā mušas, un tad ielaižas iekšā pa mazajām šaujam lūkām, ko? Tad Matisam pēkšņi kaut kas ienāca prātā, un viņš ieurubās ar acīm roņjā. Starp citu, ko tu darīji augšā uz jumta? Es piesargājos, lai neieveltos ēlas rīklē. Roņi atbildēja. Viņa nožēloja, ka nebija pavaicājusi Birkam mazliet vairāk. Tad varbūt viņš būtu pateicis, ko Borkas laupītāji darīja, lai iekļūtu pils ziemeļu galā, bet nu bija par vēlu gausties. Pa nakti Matis nolika sārdzes nevienu pie vilku žokļiem, bet ir augšā uz jumta. Borkas nekaunība jau robežu nepazīst, viņš sacīja. Tā vien skaties, kā mežonīgs vērsis viņš atdrāzīsies pāri Ēles rīklē un gribēs mums pavisam izdzīt no Matisa pils. Paņēmis savu alus kausu, viņš trieca to pret sienu tā, ka alus izšļakstījās pa visu zāli. Es tagad eju gulēt lūvis, nevis lai aizmigtu, bet lai palauzītu galvu un lādētos, un lai tik kāds uzdrošinās mani traucēt. Arī Roņa to vakar ilgi gulēja nomodā. Piepeši viss bija tik aplam un bēdīgi. Kāpēc tā vajadzēja notikt? Šī tas birks. Viņa taču bija tik priecīga to pirmo reizi ieraugot. Un, kad nu viņa te beidzot sastapu kādu savā vecumā, kāpēc tam visādā ziņā bija jābūt mazam nejaukam burkslaupītājam?